ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون Na hakika tuliangamiza miji iliyo jirani zenu na tulizitumia ishara ili wapate kurejea. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون Basi mbona wale waliowashika badala ya Mwenyezi Mungu kuwa ati hao ndio wawakurubishe hawakuwa nusuru bali waliwapotea. Na huo ndio uongo waliokuwa wakiuzua. واذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين Na wakati tulipowaleta kundi la majini kuja kwako kusikiliza Qur'an, basi walipoihudhuria walisema, "Sikilizeni." Na ilipokwisha somwa, walirudi kwa kaumu yao kwenda kuwaonya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi الى الحق يهدي الى الحق والى طريق مستقيم Wakasema, enyi kaumu yetu, sisi tumesikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa, kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake, na kinachoongoza kwenye haki na kwenye njia iliyonyooka. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم Enyi kaumu yetu, muitikieni mwenye kuitia kwa Mwenyezi Mungu na muaminini Mwenyezi Mungu atakusameheni na atakukingeni na adhabu chungu. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين Na wasiomwitikia muhitaji wa Mwenyezi Mungu basi hao hawatashinda katika ardhi wala hawatakuwa na walinzi mbele yake hao wamo katika upotovu ulio dhahir awalam yarau anna allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mautaa بلى إنه على كل شيء قدير Je, hawaoni ya kwamba Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi na hakuchoka kwa kuziumba kuwa ni muweza wa kuwafufua wafu? Kwani hakika yeye ni muweza wa kila kitu. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Na siku watakapoletwa makafiri motoni wakaambiwa, "Je, haya si kweli?" Watasema, "Kwani tunaapa kwa Mola wetu mlezi ni kweli." Atasema, "Basi onjeni adhabu kwa sababu ya kule kukataa kwenu." فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون Basi subiri kama walivyosubiri mitume wenye stahmala kubwa wala usiwafanyie haraka siku watakayoyaona walioahidiwa itakuwa kama kwamba hawakukaa ulimwenguni ila saa moja ya mchana huu ndiyo ufikisho kwani huangamizwa wengine isipokuwa walio waovu tu الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Enyi watu wa maka, tumeiangamiza miji iliyo jirani zenu na sisi tuliwawekea wazi dalili namna mbalimbali ili wapate kurejea wache ukafiri hawakurejea. basi kwani hao waliofanya miungu badala ya Mwenyezi Mungu ili wakaribishie kwa Mwenyezi Mungu mtukufu imeweza kuwakinga na maangamizo? Hasha! Bali miungu hiyo ili wakimbia na hali wao ndiyo wanahaja nayo mno iwanusuru. Na hayo yaliyowafika ya kutupwa na miungu yao na kuwapotea ndiyo matokeo ya uongo wao na uzushi wao. Ewe Muhammad taja tulipokuletea kikundi cha majini wajisikiliza Kurani Walipohudhuria ilipokuwa ikisomwa baadhi yao wakawaambia wenzao sikilizeni. Ilipokusha timia kusomwa wakarudi kwa haraka kwa wenzao kuwahadharisha na ukafiri wakiwataka waamini. Walisema, enyi watu wetu, hakika sisi tumekisikia kitabu chenye shani kubwa. Kimeteremshwa baada ya Musa na kinasadikisha vitabu vya Mwenyezi Mungu vilivyotangulia kinaongoza kwenye itikadi ya haki na sharia ya vitendo iliyosimama sawa. Enyi watu wetu, muitikieni mwenye kuita kwa Mwenyezi Mungu anayeongoza kwenye haki na kwenye njia iliyonyoka. Na msadikini Mwenyezi Mungu kusameni madhambi yenu yaliyotangulia na kulindeni na adhabu kali iliyochungu. Na asiyemuitikia Mwenyezi Mungu basi hawezi kumshinda Mwenyezi Mungu asimtie mikononi hata kikibia vipi katika ardhi. Na wala hana isipokuwa mwenyezi mungu wa kumnusuru na kumkinga na adhabu yake. Hao wanaopuuza wasimuitikie mwenye kuitia kwa mwenyezi mungu. Wamo katika ubabaishi na dhahiri wako mbali na haki. Wameghafilika wala hawajui kwamba mwenyezi mungu aliyeziumba mbingu na ardhi. Na wala hakushindwa kuziumba ni muweza wa kuwafufua maiti. Bali yeye ni muweza wa hayo, kwani yeye mtukufu anauweza kamili juu ya kila kitu. Na siku watakaposimamishwa waliokufuru motoni wataambiwa kwa kukemewa. Adhabu hii si jambo la kweli na kubaliana tuliokuonyeni nayo duniani. Na wao watasema kwani tunaapa kwa Mola wetu mlezi, haya ni haki kweli. Atasema onjeni kila namna ya adhabu kali kwa kushikilia kwenu ukafiri na ukanushi. Ewe Muhammadi wastahamilie makafiri kama walivyostahamili mitume wengine wenye nguvu na imara wakati wa shida. Wala usiwahimisi adhabu, kwani hiyo itawafika tu hapana hivi wala hivi, hata ikichukua muda mrefu. Siku watakapokiona kitisho chake watadhani kuwa hawakukaa kabla yake ila saa moja tu ya mchana. Haya uliowatolea wadhi ya tosha hawatangamizwa kwa adhabu isipokuwa waliotoka kwenye utiifu